17 skirsnis. Tie ateinantys žmonės pasuko į vieną šalutinę gatvelę ir jį vėl apsupo tuštuma. Miestas dar miegojo. Rytais anksčiau sukrusdavo kaip tik pralobusių kvartalai, nes turtingų namų vergai turėdavo keltis prieš dieną, o tos miesto dalys, kur gyveno laisvi romiečiai, mintantis iš valstybės aruodo, taigi dikūnai, keldavosi ypač žiemą gana vėlai. Kiek pasėdėjęs ant lenkščio, Hilonas pajuto smelkiantį šaltį, tad atsistojo ir įsitikinęs, kad nepametė iš Venicijos gautų kapšų, jau lėtesniu žingsniu pasuko prie upės. Gal kur pamatysiu krotono lavoną, kalbėjau savo. O dievai, tas lygas, jeigu jis žmogus galėtų per vienerius metus uždirbti milijonus sestercijų, nes jeigu uždusino ir šuniuką krotoną, tai kas prieš jį gali atsilaikyti? Už kiekvieną pasirodymą arenoje jam duotų tiek aukso, kiek jis pats sveria. Jis saugo tą mergišę geriau negu cerberis pragarą. Tačiau te praryja į tas pragaras. Nenoriu su juo turėti reikalų. Per daug jau stambių kaulų. Kągi dabar daryti? Atsitiko baisus dalykas. Jeigu jis tokiam protonui sulaužė kaulus, tai veikiausiai ir Vinicijaus siela virkauja ten, virš to prakeikto namo, laukdama laidotuvių. Prisiekiu kastorų. Juk tai Patricijus, Cezario bičiulis, Petronijaus giminaitis, visoje Romoje žinomas vyras ir karo tribūnas, jo nužudimas jiems taip lengvai nesibaigs. O jeigu man nuėjus, sakysim, į pretorionų stovyklą arba pas vigilus, čia nutilo ir ėmė galvoti, bet po valandėlės tarė savo. Ai man, kas jį atvedė šios namus, jeigu ne aš? Jo atleistiniai ir vergai žino, kad lankiausi pas jį, o kai kurie girdėjo ir kokiu tikslu. Kas bus, jeigu jie mane apkaltins, kad tyčia jam nurodžiau namą, kurį užklupo mirtis? Nors paskui teisme ir paaiškytų, kad aš to nenorėjau, vis tiek sakytų, kad esu kaltininkas. O čia juk Patricijus, taigi niekaip man nesibaigs geruoju, bet jeigu tylomis palikčiau Romą ir persikraustyčiau kur nors toli, tai sukelčiau dar didesnį įtarimą. Ir tai blogai, ir tai blogai. Reikėjo įsirinkti mažesnį blogį. Roma didžiulis miestas, bet Hilonas pajuto, kad jam čia gali pasidaryti ankštą. Juk kiekvienas kitas gal naitų tiesiai pas vigilų prefektą, papasakotų, kas atsitiko, ir, nors ir kristų ant jo įtarimas, ramiai lauktų tyrimo. Tačiau visa Hilono praeitis buvo tokia, kad bet kokia artimesnė pažintis su miesto prefektu ar vigilų prefektu jam pridarytų labai didelių keblumų taip pat sustiprintų visokius įtarimus šovusius tvarkos saugotojams į galvą. Kita vertus, pabėgdamas, jis tik patvirtintų Petronijui prielaidą, kad Venicijaus išdavimas ir nužudymas samokslo rezultatas. O Petronijus, galingas vyras, galėtų pasitelkti sargus visame krašte ir šie be abejonės pasistengtų surasti kaltininkus net tolimiausiuose pasaulio pakraščiuose. Ir Hilonui dingtelio mintis naiti tiesiai pas jį papasakoti, kas įvyko. Taip, tai būtų geriausia. Petronijus ramus žmogus ir Hilonas bent galėjo tikėtis, kad bus išklausytas iki galo. Petronijus žinojo visą reikalą, nuo pat pradžių, ir Hilono nekaltumo patikėtų greičiau negu prefektai. Bet prieš einant pas jį, reikia tvirtai žinoti, kas atsitiko Venicijai. O Hilonas to nežinojo. Teisybė matė lygą, sėlinantį prie upės su krotono lavonu ir daugiau nieko. Vinicijus gali būti nužudytas, bet gali būti ir sužeistas arba pagrobtas. Tik dabar Hilonui atėjo į galvą, kad krikščionys vargu ar drįstų nužudyti šitokį galingą žmogų, Augustijoną ir aukštą pervedį, nes tokiu pasielgimu galėjo užsitraukti visuotinį persekiojimą. Veikiausiai jie sulaikė jį prievartą, kad lygija gautų laiko vėl pasislėpti kitoje vietoje. Ši mintis atnešė Hilonui šviesių vilčių. Jeigu tas lygų slibinas nesudraskė jo pirmų šuolių, tai jis gyvas. O jeigu gyvas, tai pats paliudys, kad jo neišdaviau ir tada man ne tik niekas negresia, bet, o oh, hermi vėl tikėkis dviejų telyčių, atsiveria naujos galimybės. Galėčiau pranešti vienam atleistiniui, kur ieškoti šeimininkų, o ar jis eis pas prefektą ar ne, tai jo dalykas, kad tik man nereikėtų pasitraukti. Galėčiau nueiti taip pat pas Petronijų ir tikėtis atlyginimo. Ieškojau Ligijos, dabar ieškosiu Venicijos, paskui vėl Ligijos, tačiau pirmiau reikia žinoti, ar jis gyvas, ar nužudytas. Paskui jam švystelėjo mintis, kad naktį galėtų nueiti pas kepėją Demą ir pasiklausti Ursą, tačiau ją tučtojau atmetė. Su Ursu verčiau neturėti jokių reikalų. Visai pagrįstai galvojo, kad jeigu Ursas neužmušė glauko, tai matyt buvo perspėtas kokio krikščionių vyresniojo, kuriam atskleidė savo ketinimą, o tas pasakė, kad tai esas nešvarus dalykas ir jį galės prikalbinti kažkoks išdavikas. Be to, jau vien prisiminus Ursą, Hilonui šiurpuliai perbėga per visą kūną. Todėl sugalvojo vakare pasiūsti Euricijų į tuos namus, kur taip atsitiko, jeigu viską sužinos. O tuo tarpu reikia pasistiprinti, įsimaudyti ir pailsėti. Neniegota naktis kelionė į Ostrijaną ir bėgimas iš užtibės nuvarė į visai nuo kojų. Vienas dalykas godė Hiloną. Štai gavai du kapšus, tą, kurį Vinicijus davė namuose ir tą, kurį jam metė grįždamas iš kapinių. Turėdamas galvoje šią laimingą aplinkybę, taip pat visus patirtus išgyvenimus, nusprendė drūčiau pavalgyti ir išgerti geresnio vyno negu paprastai. Kai pagaliau sulaukė vyninės atidarimo valandos, tai vykdė savo ketinimą taip uoliai, kad užmiršo ir maudynę. Visų pirma Marino miegas ir susnūdimas tiek atėmė jam jėgas, kad vos parvilko kojas į savo butą subūroje, kur laukė už Venicijaus pinigus nusipirkta vergi. Ten įžengęs į tamsų kaip lapės ola kubikulą, krito į guolį ir tučto jau užmigų. Abudu tik vakare, tikriau sakant, pažadino vergį, ragindama keltis, nes kažkas jo ieškas ir noris pasimatyti skubių reikalų. Gudriam Hilonui berigiant išlakstė mėgai, jis greituosiamis susimetė apsiltalą su gaubtu ir pastūmęs į šalį vergę, e, pirmiau atsargiai iškišau galvą ir nustėrau. Prieš kubikulo duris išvydo milžinišką urso figūrą. Pajutau, kad nuo šio reginio jo kojos ir gava darosi šaltos kaip ledas, krūtinėje nustoja plakti širdis, nugara laksto skruždžių tuntai, kurį laiką neįstengia įspausti žodžių. Bet paskui, kalendamas dantimis, tarė, veikiau sudėjavo, Sira, manęs nėra, nepažįstu šito gerojo žmogaus. Aš pasakiau jam, kad tu namie ir kad miegi, ponė, teisinosi mergina, o jis reikalavo tave pažadinti. O dievai, juk liepiau tau. Tačiau Ursas matyt, išvestas iš kantrybės tokio delsimo, priejo prie kubikulo durų ir paslenkęs įkišo į vidų galvą. Hilonai, Hilonidė, pašaukė. Ramybė tau, ramybė, ramybė, atsakė Hilonas. O visų geriausias krikščioni, taip, aš Hilonas, bet tu apsirikai, aš tavęs nepažįstu. Hilonai, Hilonidė, pakartojo Ursas. Tavo šeimininkas Venicijus šaukė tave ateiti pas jį kartu su manimi. Perskirimas 23. Venicijų pažadino kankinamas skausmas. Iš pradžių negalėjo susigaudyti, kur esas ir kas su juo darosi. Galva užė, akis lik migla aptrauktos, tačiau palengva grįžo sąmonį. Ir pagaliau pro tą miglą pamatė tris prie jo pasilenkusių žmonės. Du pažino, vienas ursas, kitas pasenis, kurį partrenkė įsineždamas lygiją. Trečiasis visai nematytas, laikė jo kairę ranką ir čiupinėdamas ją nuo alkūnės iki peties ir raktikauliu, e, kaip tik ir kėlė tokį baisų skausmą, kad Venicijus manė, jog čia kažkoks savotiškas kerštas jam, todėl tarė pro sukastus dantis, pribaikite mane. Bet jie visai nepaisė jo žodžių, tarsi būtų jų negirdėję arba palaikę paprastą kenčiančiojo dejonę. Ursas susirūpinusiu ir kartu grėsmingų barbarų veidų laikė ilgais rėžiai suplėšytų baltų skudurų gniutulus, o senis kalbėjo tam žmogui, kuris čiupinėjo Venicijaus ranką. Laukai, ar tikrai ta galvo žaizda nėra mirtina? Taip, užtikrinu, garbusis kriskai, atsakė Glaukas. Kai būdamas vergas tarnavau laivyne, o paskui gyvenau Neapolyje, sutvaršiau daug žaizdų ir iš to darbo pajamų pagaliau įsipirkau pats ir išpirkau saviškius. Galvo žaizda nesunki. Kad šis žmogus, čia kryptelio galvą į ursą, atėmė iš jaunuolio merginą ir pažėrė jį į sieną, tas griūdamas matyt prisidengė rankai sinarinoje ir susilaužė, bet užtat išgelbėjau galvą ir gyvastį. Jau ne vieną brolį slaugiai, atsakė Krispas, ir garsiai kaip patyręs gydytojas, todėl ir pasiunčiau Ursą tavęs pakviesti. Šis lydėdamas man prisipažino, kad dar vakar buvo pasiryžęs mane nudėti. Tačiau apie savo ketinimą pirmiau prisipažino man, o aš pažinodamas tave ir tavo Kristaus meilę, išaiškinau jam, kad ne tu išdavikas, bet tas nepažįstamasis, kuris kalbino užmušti. Tai buvo piktoji dvasia, o aš ją palaikiau angelų, atsidusęs pasakė Ursas. Kada nors kitą kartą man apie tai papasakosi, tarė Glaukas, o dabar reikia galvoti apie sužeistąjį. Tai pasakęs, ėmėsi atitaisyti išnirusią Venicijaus ranką ir nors Krispas šlakstė jaunuoliui veidą vandeniu, šis vis alpo iš skausmų. Beje, net ir geriau, kad šitai buvo. Jis nejauti, kaip atitaisė koją, kaip sutvastė sulaužytą ranką, Glaukas įtvėrė ją tarp dviejų įgaubtų lentelių – o paskui greitai ir tvirtai suveržė, kad nejudėtų. Tačiau po operacijos Vinicijus vėl atsipeikėjo ir pamatė ties juo pasilenkusią lygiją. Jis stovėjo prie lovos, laikydama atkišusi varinį kibiriuką su vandeniu, į kurį glaukas kartkartėmis merkė kempinę ir vilgė jam galvą. Vinicijus žiūrėjo ir netikėjo savo akimis. Jam rodėsi, kad čia sapnas, ar nuo karštlygės vaidenasi jam brangi pasvaja, ir tik ilgokai palaukęs įstengė sukuždėti. Lygija. Pasigirdu šiam balsui, kibirėlis sudrebėjo merginos rankoje, bet pažvelgė į jį liūdėsio pilnomis akimis. Ramybė tau, tyliai atsakė. Ir stovėjo ištiesus į priekį rankas, veidų kupinų gailėšių ir sielvartų. O jis žiūrėjo į ją, lik norėdamas pripildyti jos atvaizdų savo vyzdžius, kad ir užsimerkus jis išliktų po vokais žiūrėjo į jos veidą, labiau išbliškusi ir sulysusi negu seniau, į tamsių plaukų bangas, į varganą darbininkės apdarą, žiūrėjo taip atkakliai, kad nuo jo žvilgsnio net jos baltutėlį kakta pradėjo rausti ir pirmiausia pagalvojo, kad ją myli kaip ir anksčiau. O paskui, kad tas jos išbliškimas ir skurdas, jo darbas, kad jis ją išvėjo iš namų, kur buvo mylima apsupta prabangos ir patogumų, ir įstūmė į šią menką trobelę, aprengė šio prastu tamsiu vilnoniu apsiautalu. O juk jis troško ją padabinti gražiausiu aukso vainiku ir visais pasaulio brangakmeniais. Tad dabar jie apimė nuostabą, nerimas gailestis ir sielvartas toks didelis, kad nors pulk jai po kojų, jei tikrai galėtų pajudėti. Lygija, tarė, tu neleidai manęs nužudyti. O ji meiliai atsakė, te Dievas gražina tau sveikatą. Vinicijui, kuris suprato ir anksčiau jai padarytas skriaudas ir tas, kurias ką tik įsinosi padaryti, lygio žodžiai buvo tikras balzamas. Šią valandą, užmiršęs, kad jos lūpomis gali kalbėti krikščionių tikėjimas, jautė tik tai, kad kalba mylima moteris. Ir jos atsakymę glūdi kažkoks tik jai būdingas švelnumas ir tiesiog antžmogiškas gerumas, sukrečiantis jį iki širdies gelmių. Kaip anksčiau skausmo, taip dabar iš susijaudinimo jam pasidarė silpna, apimi kažkokią negalę, didžiulį ir saldį. Rodos krito kažkur į bedugnę, bet kartu buvo labai gera ir jautėsi laimingas. Šią nusilpimo valandėlę pagalvojo, kad prie jo stovi dievybė. Tuo tarpu Glaukas baigė plauti jo galvo žaizdą ir užtepė gydomojų tepalų. Ursas paėmė iš lygijos rankų varinį indą, o ji, pakėlusi nuo stalo taurę vandeniu atskiesto vyno priglaudė prie sužeistojo lūpų. Vinicijus godžiai išgėrė ir pajuto didžiulį palengvėjimą. Po aptvarstymų skausmas beveik praėjo, žaizdos ir sutrenkimai ėmė diržėti, sąmonė visai išblaivėjo. Dok man dar atsigerti paprašė. Lygija su tuščia taure išėjo į kitą kambarį, o Krispas trumpai persitarė su glauku prisetino prie guolių ir prašneko. Vinicijau, Dievas neleido tau padaryti blogo darbo, bet įsaugojo gyvybę, kad atsipeikėtum dvasioje. Tas, prieš kurį žmogus yra tik dulkė atidavė tave beginklį į mūsų rankas, tačiau Kristus, kurį tikime, liepė mums mylėti net savo priešus. Taigi aptvarstėme tavo žaizdas ir, kaip sakė Lygija, melsime Dievą, kad jis gražintų tau sveikatą, bet ilgiau prie tavęs budėti negalime. Tad pasirik ramybėje, pagalvok, ar dera toliau persekioti Lygiją iš kurios atėmė globėjus pastogę, taip pat uiti mus, kurie tau geru už blogą atsimokėjo. Norite mane palikti? paklausė Vinicijus. Norime palikti šiuos namus, kur mus gali pasiekti miesto prefektų ranka. Tavo draugas negyvas, o tu, galingasis tarp savųjų, štai gulis sužeistas. Ne dėl mūsų kalties taip atsitiko, bet ant mūsų galvos kris įstatymų rūstybė. Persekiojimo nebijokite, tarė Vinicijus, aš jūs sustosiu. Krispas nenorėjo atsakyti, kad jis turi galvoje ne tik prefektą, bet ir sargybas, bet kad nejaučia pasitikėjimo ir juo pačiu. Nori apsaugoti lygiją nuo tolesnių jo pasikėsinimų. Dešinioji tavo ranka, ponė sveika, tari, va lentelės ir stilius, parašyk tarnams, kad ateitų pas tave šį vakarą su lektika ir parneštų namo, Ten tau bus patogiau negu mūsų skurde. Mes čia gyvename pas neturtingą našlę, kuri netrukus pareis su savo sūnumi ir tas berniukas nuneš tavo laišką, o mes turime ieškoti kito prieglopščio. Vinicijus išbliško supratęs, kad jį nori išskirti su lygija, o jeigu vėl ją praras, tai jau gali niekada gyvenime nebepamatyti. Teisybė, jis suvokė, kad tarp jos ir jo iškilo labai daug kliūčių. Todėl norėdamas merginą turėti privalo ieškoti kažkokių naujų kelių, apie kuriuos dar nebuvo kada galvoti. Suprato taip pat, kad ir ką kalbėtų šiems žmonėms, net jei prisiektų gražinti lygiją pomponijai grecinai, jie vis tiek turi teisę juo netikėti ir netikės. Juk tai padaryti jau seniai galėjo, užuot persikėjęs lygiją, galėjo nueiti pas pomponiją ir prisiekti jai, kad atsisakas gaudinių, o tada pati pomponija būtų suradusi ir susigražinusi merginą. Ne, jautė, kad jokie pažadai jų nesulaikys ir jokia iškilminga priesaika nebus priimta, tuo labiau, kad jis nebūdamas krikščionis galėtų jiems prisiekti nebent nemirtingais dievais, kuriuos ir pats nelabai tikėjo, o jie juos laikė piktosiomis dvasiomis. Vis dėlto jis baisiausiai troško palenkti ir lygiją, ir šitos jos globėjus, bet kokiais būdais, tačiau tam reikėjo laiko ir labai norėjau nors kelias dienas žiūrėti į ją. Kaip skęstančią menkiausią lentos ar irklo nuolaužą atrodo įsigelbėjimas, taip ir jam rodėsi, kad per tas kelias dienas gal sugebės pasakyti tokį žodį, kuris juos suartins, gal ką sugalvos, o gal pasitaikys koks palankus įvykis, tad susikaupęs tarė. Išklausykite mane, krikščionys, vakar kartu su jumis buvau Ostriene, ir klausiausi jūsų mokslo, bet jei nebūčiau girdėjęs, jūsų darbai įtikintų mane, kad jūs dori ir geri žmonės. Pasakykit tai našliai, kuri gyvena šiuose namuose, kad pasiliktų čia. Jūs taip pat pasilikite ir leiskite man pasilikti. Tegu šis žmogus, čia krypėlėjo akis į glauką, jūs iškis daktaras ar bent jau išmanas, kaip gydyti žaizdas, pasakų, ar galima mane šiandien pernešti. Aš ligonis, man sulaužyta ranka, jai reikia kelių dienų ramybės, todėl tvirtai sakau jums, kad nesijudinsiu iš čia, nebent prievartą išneštumėte. Jis taptelėjo, nesutrenktoje krūtinėje pristigo kvapų, o Kristus tarė, niekas ponė prieš tave nevartos prievartos, mes tik išnešime iš čia savo galvas. Jaunuolis nepratęs, kad jam kas prieštarautų sraukęs antakius ištarė, leisk man atsikvėpti. Po valandėlės vėl prašneku. Apie krotoną, kurį pasmaugė Ursas, niekas neklausinys. Jis turėjo keliauti į Beneventą, kur jį šaukė Vatinius, bet visi manys, kad jis išvykęs. Kai įėjome į šiuos namus, niekas mūsų nematė, tik tai vienas graikas, kuris buvo su mumis Ostrienė. Pasakysiu jums, kuris gyvena, ir atvesite į man, o aš liepsiu jam tylėti, nes tai mano apmokamas žmogus. Savo namams parašysiu laišką, kad taip pat išvykau į Beneventą. Jei graikas jau pranešė prefektui, tai pasakysiu, kad krotoną aš pats užmušiau ir kad tai jis sulaužė man ranką. Prisiekiu savo tėvo ir motino šešėliais, kad taip tikrai padarysiu, taigi galite čia saugiai pasilikti ir niekam nie plaukas nenukris nuo galvos. Greičiau atveskite man graiką, kuris vadinasi Hilonas Hilonidas, Tada Glaukas liks prie tavęs, ponia, atsiliepė Krispas, ir kartu su našle tave slaugys. Vinicijus dar labiau suraukė antakius. Klausyk, senoli, ką tau pasakysiu, tarė Vinicijus. Esu tau dėkingas, atrodo geras ir dauras žmogus, bet neprasitari man, kas guli giliai tavo širdyje. Tu bijai, kad nepasišaukčiau savo vergų ir neįsakyčiau jiems paimti lygiją, argi ne taip? Taip, Žūstokai atsakė Krispas. Tad pagalvok, su Hilonu kalbėsiuos jūsų akise, taip pat jūsų akise parašysiu laišką į namus, kad išvykau, o kitų pasiuntinių vėliau nesurasiu. Tik jūs. Pagalvok pats apie tai ir daugiau manęs neerzink. Po šių žodžių visas užsiplėskė veidą perkreipė piktis ir toliau kalbėjo karštai. Gal tu maniai, aš imsiu ginti, tiesiog noriu pasilikti dėl to, kad ją matyčiau ir kvailystai atspėtų, nors aš ir įsiginčiau. Tačiau prievartos prieš ją daugiau nesigriepsiu. Jeigu ji nepasiliks čia, tai sveikąją ranką nuplėšiu savo nuo peties tvaršius, neimsiu nei valgio, nei gėrimo. Tegu mano mirtis krenta ant tavęs ir tavo brolių. Kodėl dar mane gyriai, kodėl neliepiai pribaigti? Ir išblyško įniršęs ir nusilpęs, Tačiau lygija, kuri kitame kambaryje girdėjo visą pokalbį ir buvo tikra, kad Vinicijus įvykdys, ką pažadėjęs, įsigando jo žodžių. Jokių būdų netroško jo mirties, sužeistas ir beginklis kėlė jai tik gailestį nebaimę. Nuo pat pabėgimo dienos gyvendama tarp žmonių, nuolatos pasinėrusi į religinę ekstazę, mąstančių tik apie pasiaukojimą, atsidavimą ir beribę gailę širdystę, ji pati taip apsvaigo naujų tikėjimų, kad jis jai atstojo ir namus, ir šeimą, ir prarastą laimę, ir drauge padarė ją vieną iš tų krikščionių mergelių, kurios vėliau pakeitė seną pasaulio dvasę. Vinicijus per daug svėrė jos likime, per daug įstrigo, kad galėtų užmiršti. Galvoju apie jį per dienų dienas ir nekartą prašė Dievą tokios valandos, kada įkvėpta naujojo mokslo galėtų jam atsiteisti gerų už blogį, gerą širdystę, už persekiojimus, perlaužti jį, atvesti prie Kristaus ir išganyti. O dabar štai jai atrodė, kad išmušyta valanda ir jos maldos išklausytos. Tad priejo prie Krispo, įkvėpimo tarsi nušviestų veidų ir prašneko taip, lyg jos lūpomis būtų skelbęs kieno kito balsas. Krispai, tegu jis lieka tarp mūsų ir mes liksime su juo, kol Kristus jį pagydys. O senasis presbiteris įpratęs visur ieškoti Dievo įkvėpimo, matydamas jos egzaltaciją, tai pagalvojo, kad per ją byloja aukštesnė galybė ir pabūgęs širdyje nuleido galvą. Te būna taip, kaip tu sakai, tari. Vinicijui visą laiką nenuleidžiančiam nuo jos akių, šis krispo paklusnumas padarė keistą stulbinamą įspūdį. Jam pasirodė, kad lygiai tarp krikščionių yra it kokia sibilė, arba žinė supama pagarbos ir nuolankumo. Nejučiomis ir pats ją ėmė taip gerbti. Prie meilės, kurią ją jautė, dabar prisidėjo savotiškas būkštavimas, prieš kurį pati meilė atrodė beveik įžulė. Vis dėlto negalėjo priprasti prie minties, kad jų santykiai pasikeitė, kad dabar ne ji nuo jų, o jis priklauso nuo jos valios, kad guli štai sužeistas palauštas, kad liovėsi buvęs puolamoji nugalinčioji galybė, kad lyg bejėgis vaikas yra jos globoje. Jo būdui išdidžiam ir nepriklausomam šitokie santykiai su bet kuriuo kitu asmeniu būtų pažeminimas, bet šį kartą jis ne tik nesijautė pažemintas, o buvo dėkingas lygiai kaip savo valdoviai. Tai buvo nepatirti jausmai, kurie dar prieš dieną jam net galvoje nebūtų tilpę, jie būtų įstulbinę ir šią akimirką, jeigu būtų aiškiai juos perpratęs. Tačiau jis neklausė savęs, kodėl taip yra, Lik tai būtų buvęs natūraliausias dalykas, tik jautėsi laimingas, kad liko. Ir norėjo jai dėkoti nuoširdžiai ir pagautas dar kažkokio jausmo, lygi šiol tokio nepatirto, kad net įvardyti nemokėjo. O tai buvo paprasčiausias nuolankumas. Tačiau ankstesnis susijaudinimas į taip įsakino, kad nebegalėjo kalbėti ir dėkojo jai vieną akimis, kuriuose švietė džiaugsmas, kad pasilieka prie jos – ir galės žiūrėti į ją ir rytoj, ir poryt, gal dar ilgai. Šį džiaugsmą drumstė tik baimė, kad neprarastų to, ką gavo, ir baimė buvo tokia didelė, kad po valandėlės, kai Lygija vėl padavė vandens ir jam kilo noras suspausti ją į ranką, bijojo tai padaryti, bijojo jis, tas pats Vinicijus, kuris Cezario puotoje prievartą bučiavo jos lūpas, o jai pabėgus davė savo įžadą, kad už plaukų ją nusitams į kubikulą – arba lieps nuplakti